हाणे गुज़रियल खे छॾियो अॻिते सुधारियो जेकॾहिं तव्हां हिन दावा में सचा आहियो त वरी ॿीहर हिमत करे ॾेखारिजो क़दुरु दरगुज़र आहे हवाले कबो जेको ॿुधाए ख़बरूं ॾींदो कसम था खणनि इज़म कलर तो में रहनि बि अनु हाणे कसम खणंदा अलाह जा तव्हांजे साम्हूं जॾहिं तव्हां फिरी ईंदव इन्हनि वटि त जीअं तव्हां हिननि खां दरगुज़र करियो माफ़ करियो कसम खणी पंहिंजी जान आज़ादु कंदा सफ़ाई ते ॿार तव्हां अनु खे दरगुज़र करियो हिन रिच सुनी फली माण्हू आहिनि बाब जनंदुमि जनम में वेंदा जज़ाम बेमा कान सघो सज़ा आहे हिननि जे कईअ जी बदिलो मिलंदो हिननि खे इन्हनि में तव्हां ख़ैर जी कान्हे ग़िलाज़त हिननि जे कल्ब में एतिरी आहे अलाह ताला जो फरमान रक़ुम कसम था सां अन जीअं तव्हां ख़ुशि रहो कसम खणी तव्हांखे पंहिंजे एतमाद में वठनि था तरदू तरदा जेकॾहिं तव्हां राज़ी थी वियो पोइ अलाह ताला नाराज़ी थींदो आहे फासफीन जे कौम खां बेफ़रमाननि जे क़ौम खां ख़ुदा राज़ी न थींदो कोशिशि हुननि जी आहे त मकर ऐं फ्रेब सां मुस्लमाननि खे ख़ुशि कजे अला रा बशद कुफर ऐं निफ़ाका बदबी माण्हू ज़ोर सख़्तु आहिनि कुफर में ऐं मुनाफ़िके में ऐं अॼु दर अलाह आलम मां अलाह अला हुसूरी ऐं हिन ॻाल्हि खे वधीक लाइक़ु ऐं वेझा आहिनि जो न ॼाणनि अलाह जे कानून खे जेके ख़ुदा नाज़ कयो पंहिंजे रसूल ते इहे ईअं आहिनि लाक़ानूनियत इन्हनि में आहे इल्मु बि इन्हनि में कोन्हे सम्झ बि कान्हे न की कंहिंजे कॾहिं था लॻनि पंहिंजे मथां मुसीबत था सम्झनि चटी पंहिंजे पोइ इहे दिलि में तमना कंदा आहिनि जेकर इन्हनि ते का मुसीबत का गर्दश ज़माने हलाक थियनि जो ॿीहर असांजे मुंहुं खणी न अचनि त हेतिरा हेतिरा इमदाद करे इहो बि हिकिड़ो तमामु ज़लील तबिको आहे इंसानियत जो दुश्मन अलाह ताला ॿुधंदड़ आहे थिए थी त इहो रहमत अलाह रहमत में दाख़िल पाक जे आवाज़ ॿुधण सां इहे माण्हू अहिड़ा मुख़लिस पैदा थिया अहिड़ा सचा थिया जो अलाह जे रस्ते में ख़र्च कनि सम्झनि कुरबेराही आहे ऐं सम्झनि रसूल सलाह जी दुआ थींदी ऐं बिशारत ईंदी बरकत पवंदी इहे माण्हू हिन लाइ गफ़ूर रहीम बाक़ी जेकॾहिं हिननि खां के ग़लतियूं थियूं उहे ग़लतियूं हिननि खे माफ़ आहिनि हिते रब तबारक बताल आहे इल्म ऐं अमल ऐं इतमा जो मुज़ाहिरो ऐं मक़ाम ऐं दर्जो थो ॿुधाए फ़रमाए थो त हिकिड़ा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके हर ॻाल्हि में अगरा अगरा असाबिकुन न मिनल महाजरीन वल अंसार हिकिड़ा साबिक़ आहिनि अगरा आहिनि महाजरीन ऐं अंसार मज़ा सबकत जो दर्जो ऐं सबकत जो लक़ब किथां शुरू थियो ऐं कहिड़नि खे पहुतो सादकून सा हिकिड़ा हिकिड़ा इहे इहे आहिनि जॾहिं कुरेश दाख़िल थियण खे मगर रसुल्ला सलाह दाख़िल थियण खे बर्दाश्त था कनि हज़ूर अनवर सलाह उस्मान रज़ी अला ताला मोकिलियो हुन सां ॻाल्हाए हिते ख़बर पई त हुते शहीद थी वियो आहे इन ते पए हिकिड़ा इहे आहिनि न लॻंदो ॿिया साबिक अवल उहे आहिनि जिन हिजरत कई ऐं अंसार में जिन उन्हनि पहिरियनि जी नुसरत कई ॿी इहा माना बि आहे साबुन अवल फतह मकी खां जेके अॻ में आहिनि उहे साबकून अवलूं न आहिनि मकी खां बाद न छो त हुन खां बाद हिजरत जो दस्तूरी बंदि थी वियो इहे हिकिड़ा फ़र्क़ु साबकीन अवलीनि जा मुहाजरनि ऐं अंसार में ॿुधायल आहिनि बाक़ी ॿिया ताबेदार हिननि जा अहसान सां माना इहो मक़ाम ऐं इहो दर्जो इहो ज़ारी आहे की न बंदि थी वियो हिकिड़ो लकब आहे ॿियो मक़ाम आहे ऐं दर्जो आहे दर्जो बंदि न आहे लकब बंदि आहे छो त सबक़त ऐं अवलियत जो शर्फ़ जिन हासिलु कयो उहे मुहाजरा पहिरियां ऐं अंसार उनजे नुसरत वारा उहे बि पहिरियां जिन क़बूल हक़ जो कयो ख़िदमत इस्लाम जी कई हिकिड़ा आहिनि बदरी सबक़त ऐं अवलियत एसि ताईं ॿियनि जो ख़्यालु आहे त बदर खां बाद बि जेके मुस्लमान थिया पर सुल उदेबीअ ताईं इन्हनि खे सबक़त ऐं अवलियत मिलियलु आहे सुलो उदे बि खां बाद जेके थियासीं इहे पोयां इहे चंद अकबाली आहे हर हिकु दफ़ो बनस्पति पोएं जे अवल पिया साॻिता इहा माना रखी अथनिजरत बाद अलत हो जेसिताईं हिजरत बंदि थी हिजरत बंदि थी त नुसरत बि बंदि थी वई कीअं हिजरत नुसरत बाक़ी हूअं त नुसरत इस्लाम जी आख़िरत ताईं हलंदी ऐं मुआर हुन खे चयो जेको हर ममनूआ खे तरक़ करे उहो मुहाज़िरा इहा थी पई आम हिजरत ही मखसूस इस्तलाही हिजरत हुआ जॾहिं फतह मकी थी न बि साईं जन खे फतह ज़रूरत पिया जेके हिननि जी पैरवी था कनि अहसान जे तरीक़े सां रज़ अलाह हिननि खां राज़ी आहे हिकिड़ी नेमता ॿियो इनाम ज़ाल कल फरदल अज़ीम टियों इनाम रब ताला फरमायो इन्हनि खे टे नेमतूं आहिनि अबलियत जे करे सबकत जे करे टे नेमतूं हिकिड़ा नेमत साबिक़ मुहाजर साबिक़ अंसार ॿिया थिया इन्हनि जा ताबेदार पोइ जेकॾहिं ताबेदार तव्हां साबिकीन खे वठो हिजरत वारनि खे जेके पहिरें नंबर में न बि सघंदी आहियां बदर खां अॻु में जेके थिया ॿिया वल वल जी न हिसाब सां पर जे सलो हुदे बि वठो एसि ताईं सबक़त ऐं हिजरत ऐं नुसरत आहे त पोइ इन खां बाद जेके वली न त पोइ बेसान त पोइ इहो साहब में बि इता लधो ताबेन में बि लधो त तबो ताबेन में बि अॼु ताईं छो त मकी खां जेके अॻ में थिया उहे साहिब किन वली न आहिनि इन खां ऐं हिननि जा ताबेदार जेके फतह मकी खां बाद मुस्लमान थिया साहब आहे इहे ताबीन में दाख़िल थिया ऐं थियनि सभिनी खे अखर अलोमिनून जो शामिल थो करे मुहाजिर हुजे तुसरी जेके सबक़त वारा आहिनि हिजरत में नुसरत में जेको क़यामत ताईं अलाह फरमाए थो त पुठियांल मिलरा मतिलबु त न उन्हनि जे लाइ ख़ुदा जी रज़ा न उन्हनि जे लाइ ख़ुदा जो ख़ुदा जी जनत न उन्हनि जे लाइ कामयाबी आहे को कान्हे रज़ा बि न आहे जनत बि न आहे कामयाबी बि न आहे बाक़ी काफ़िर हुजनि या न आराफ़ थी सघनि था लेकिन जा कमु कनि था उहे आराफ़ में वञी सघनि अॻे घणा हुआ हाणे इल्म वारा सिद्दीक जे इल्म वारा शहीद जे अमल वारा इहे थोरा थींदा अॻियनि में घणा हाणे थोरा आहिनि रुतबो बंदि न थियो आहे हिन खां सवाइ बाक़ी आराफ़ी मिमन हौलत मिलियल आरा केतिरा अहिड़ा आहिनि जेके तव्हांजे अर्ध गर्द बदबी था रहनि जंगली मुनाफ़ूं मदीने में बि इहा सभु मदीने जी पैदावार आहे हिजरत खां अॻु में जिन माण्हुनि इस्लाम आंदो का चानस न का लालच नई रहंदो तकलीफ़ ऐं रहंदो ज़्यान मादियाती लिहाज़ खां इंतिहाई मुसीबत इख़लास जे बुनियाद ते तहक़ीक़ जे दर्जे ते उन्हनि नबी करम सलाह खे मञे हर मफ़ाद परस्तीअ खे तरक़ करे हज़ूर साईं जे पोयां लॻा हिते सुवाल ई पैदा नथो थिए जेको पंहिंजी बाज़ारि चिमकाए ऐं मुनाफ़ो कोन खे चइजे तंहिं करे इहे तेरहं साल हुज़ूर अनवर सलाह जे सहा जे तरबियत जा अहिड़ा आहिनि जेको सोन हुजे कुंदन हिकिड़ो बि हिननि में कोई निफ़ाक़ जी नथो रखे मुनाफ़िक़ पोइ मदीने जी पैदावार हिते हिकिड़ा माण्हू नबी अकरम सलाह जी इज़त ऐं कुवत ऐं इतफ़ाक़ ऐं दौलत ॾिसी हुकूमत ॾिसी पोइ पंहिंजे हिफ़ाज़त लाइ उन्हनि इस्लाम आंदो पोइ रेशर दवानी में मसरूफ़ रहिया मुनाफ़िक़ मदीन मुनवर ॾे हिजरत खां बाद जी पैदावार आहे हिजरत खां कबल जी पैदावार न आहे ऐं ख़िलाफ़त जो जेको दौरु हलियो तॾहिं उन्हनि खे मिलियो बिला शुभ बिला रहब मज़बूत इंसान उहे विया वरी उन्हनि में जेके नबी अकरम सलाह सां इनकलाब आयण वारा मुहाजरी तॾहिं फरमायो अल अहमद बिन क़रैश कुरैश जेके मुहाजर उहे छाकाणि त कंहिं बि हुकूमत हुकूमत में जेको इनकलाबी हूंदो आहे उहो ई नंग रखी उन हुकूमत खे अदालत ते हलाईंदो आहे इनकलाबी खां सवाइ ग़ैर इनकलाबी ईंदो हुकूमत हुनजी दुरुस्त न थींदी इहो हिकिड़ो कानून आहे काफ़िर इस्तेमालु करे त बि नतीजो निकिरंदो मुस्लमान इस्लाम करे इस्तेमालु करे त बि नतीजो निकिरंदो हाणे हिन जे लाइ मां तव्हांखे मिसाल थो ॾियां हिन मिसाल में मुंहिंजी तारीफ़ मक़सदु न आहे हिकिड़े शइ जो नतीजो शइ सां लाज़िम हूंदो आहे उहो हिंदुस्तान जी तहरीक आज़ादी में माण्हुनि गहरो वरितो तहरीक आज़ादी इहा जिन माण्हुनि पेशवा थी कई असांजा उलमा असुल गैरत आज़ादी हिंद जो मसइलो दीन सां तालुक रखंदो मुस्लमान ग़ुलाम न थींदो आहे पलमाग्राम अंग्रेज़नि सां जंग कई पोइ हिंदुनि खे साथ ॾिनो इहा तारीख़ में ॻाल्हि जेकॾहिं ॿी तरह त पोइ ग़लति पेश कई वई आहे छो त हिंदुनि मञा को बि सरकार सां अंग्रेज़ सां न विढ़ियो जेके जंग कंदा आहिनि तंहिंजी मनत उन्हनि जा जज़्बात मुक़दस ऐं मुक़ददम आहिनि इन हद ते वञी पहुता तहरीक आज़ादी जा इहे उलमा हिंद हुया पोइ हिंदुनि में साथ ॾिनो पोइ हिंदुनि जा लीडर बि गांधी नेहरू ऐं ॿिया केतिरा थिया पाकिस्तान जी आज़ादी हिंदुस्तान जे तहरीक जो एक्सीडेंट इतफ़ाक़ी हादसो आहे तंहिं करे असां पाकिस्तान जी आज़ादी खे तस्लीम नथा करियूं हिंदुस्तान जी आज़ादी में इतफ़ाक़ी हादसो आहे छो त आज़ादी जे शराइत में इहा शइ कान हुई शराइत में हुजे हा त पोइ चइजे हा त इतफ़ाक़ी हादसो न आहे इहो दलील आहे हे हिकिड़ो अंग्रेज़नि पंहिंजी मफ़ाद परस्ती करे मुस्लमाननि जे कुवत खे नुक़सानु पहुचाइण जे लाइ ईअं कयो जंहिं मुल्क सारे ते मुस्लमान साढा अठ सौ वारी हुकूमत करे उन्हनि खे मेड़े हिकिड़ो थोरो टुकड़ो ॾेई बाक़ी हिंदुनि खे ॾेई छॾिजे मुस्लमान जे कुवत खे ज़ायो करिणो हुओ इहो हुयो बसे परदा अंजाम पर छा थो करे सघिजे एक्सीडेंट खे नियत हुनजी न हूंदी आहे थी वेंदो आहे अलमा की नियत कान आई आज़ादी हिंद में पाकिस्तान जो वजूद हादसे जी हैसियत रखे थो इन जे वजूद लाइ कंहिं हिकिड़े बि इनकलाबी खे नियत कान हुई हथ टोकिया माण्हू आया इहा ॻाल्हि तव्हांखे पूरी तरह माना जेके पाकिस्तान जे मुतालबे वारा लीडर हुआ उहे इनकलाबी न हुआ हुआ हुआ उहे पेनू जेके पाण बिहारिया विया हुआ मुल्क खे हादसे में हणण जे लाइ इहा ॻाल्हि एतिरी मां कई मुंहिंजा मक़सदु मुंहिंजी ॿी ॻाल्हि आहे पोइ जॾहिं हिंदुस्तान आज़ादु थियो त उन में जिन माण्हुनि हुकूमत कई उन्हनि में आज़ादी जा माण्हू कमु कंदड़ रहिया ગાંધી આઝાદી جو متالق دار هو اولا আবুল કલામ আজাদ તલબગર હુયો અને નેહરુ આઝાદી જો તલબગર હુયો ઇનન પંજે દોર મે કામ કયો એ આઝાદી તહરીક કા મેમ્બર હયા પંજે મુલક કે محفوظ રખે ઓને એક નંગી ગાલ જો नंग वारी ॻाल्हि जो मिसाल थो तव्हांखे ॿुधायां न पंहिंजे कसर सदर खां निकितो वञे पियो ऐं पंथु वेंदो हो पंहिंजे घर ताईं त हिकिड़ो जाट क़िस्म जो हिंदू अचे हिन ॻीचीअ में हथु विझी झले हलो सिपाही थोरो पए पियो साण हथु विझी चए त असांखे आज़ादीअ छा ॾिनो आहे असां हेतिरे तकलीफ़ में आहियूं ॻीचीअ में हथु विझी छिके न रू जेको सदर ममिले चोले में हथ विझिगी वेंदी हथ विझी चएसि त असां छा ॾिनो आहे आज़ादी आज़ादी इहो ॾिनो आहे हिकिड़े प्रधानमंत्री मुल्क जे गले में हथ विझी पुछेसि प्रधानमंत्री चवंदा आहिनि जेको वॾे मुल्क जो सॼो ख़ुदराए हाकम हुजेम इहो तोखे ॾिनो अथई थो अहिड़े माण्हू खे तूं हिते गले में ॻाल्हाए थो सघीं थोरो सम्झी ऐं उन वक़्त खां वठी हिन वक़्त ताईं तव्हां अहिड़ो असांजे मुल्क जो लीडर ॾेखारियो जंहिंखे गले में हथु विझी कंहिं अहिड़ो ख़तम किताब कयो हुजे तंहिंजी माना हेॾी आज़ादी न हुई बसि एतिरो मिसाल मूंखे तव्हांखे ॿुधाइणो हो त इनकलाब जेके आणींदा आहिनि हुकूमत जो नंग उन्हनि खे बसि इहा हिकिड़ी ॻाल्हि हुई जेका मां वाक़ई थोरो ॿुधाई इन में मां कंहिंजी तारीफ़ नथो करियां पर हिकिड़ी हक़ीक़त आहे हक़ाइक़ जा नतीजा निकिरंदा आहिनि जंहिंजे हक़ में निकिरनि कुबर जी कहिड़ी तारीफ़ आहे कुबर जी तारीफ़ न आहे असां वाकियात जो बयानु ज़रूरु थींदो मरद वारा निफ़ाक़ ऐं हज़रत सईद उमर फारूक रज़ी अलाह ताला ख़ुतबे ते बीहे थो चए थो त ॿुधो फर्म बरदारी करियो हिकिड़ो बद बि थी चए थो न ॿुधंदासीं न फर्म बरदारी कंदासीं ला नसो नसला वरिताला की तोखे वॾो चोलो पियो आहे इन कपिड़े में जां असांखे नंढड़ो थियो आहे तूं वॾो कपिड़ो छो खयो आहे त पाण नज़र कयईं संदसि पुटु बीठो अब्दुला ओथ बीठो की हुन तक ॾिठई की मूंखे चोलो आहे जे मां पंहिंजो टुकड़ो ॿिए खे ॾिनो ॿ टुकड़ा घराए कयो अथई इहो गुनाह आहे त न इहो गुनाह आहे तूं कंहिंखे ॾे त कहिड़ो गुनाह तुंहिंजी औलाद चई त हाणे तूं ॻाल्हाए तोखे ॿुधंदासीं बि फर्म फारूक दफ़े फरमाए थो जेकॾहिं तव्हां उमिरि में ए विजाज ॾिसो ॾिंगाई ॾिसो उनखे सिधो कढी बदरी हिकिड़ो उथियो तरार कढी मियाण मथां खोले चईसि त उमिरि तुंहिंजे ॾिंग खे हिन तरार जे धार सां सिधो कंदासीं अलाह जी तारीफ़ आहे जो उमिरि जे राज में नबी जी उमत में अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके उमिरि जे ॾिंग खे तरार सां सिधो कनि मां अलाह जो शुकुर थो कयां हाणे शुक्र जो मक़ाम आहे इहो महज़ इन करे त इहे इनकलाबी माण्हू हुआ इन्हनि खे पंहिंजे क़ौम ऐं ऐं मुल्क आज़ादी जो नंग हुयो असांजी क़ौम में असांजे हिन मुल्क जे टुकड़ में ॿिए नंगा माण्हू आया सिंतिबाही कई तॾहिं मदीन मुनवर में इन्हनि माण्हुनि खे मक़ाम न मिलियो इनकलाब जी मदद कंदड़ हुई इनकलाब आणींदड़ अॻवान तंहिं करे अंसार खे न मिलंदो ख़ासि मसइलो आहे इहो साईं जन पारत था कनि तव्हां उसरत ॾिसंदव इंतिखाबात ॾिसंदव हुकूमत जे तख़्ते ते तव्हां न ईंदो मूंसां हर कसल ते मिली ऐं पंहिंजे ख़िदमत जो सिलो वठिजो इहा तवाना न कजो हिते छो त इनकलाबी न हुया न इहे इनकलाबी जा मददगार हुआ इहा वॾी वॾो मुक़ाम आहे मरत आहिनि ॿ दफ़ा हिननि खे अदाब कंदासीं नबी अकर सल फरमायो त हिननि खे कढो बनू निकिरी विया जेके इहे मुनाफ़िक़ आहिनि ऐं मुनाफ़िकनि सां गॾु जोड़ था कनि ऐं इहे हिकिड़ो अज़ाब नबी साईं जन हुननि खे तड़ायो अलाह ताला फरमाए थो असां हिननि खे अज़ाब ॾिनो नबी जो कमु अलाह फरमाए थो मुंहिंजो कमु आहे इहो अलाह रमा जी हैसियत आहे नबी फरमाए थो हिननि खे कढो अलाह फरमाए थो त असां कढियो नबी तो जॾहिं मुठ पथरनि जी उछली तो न उछली असां उछली नबी बि जॾहिं तोसां हिननि माण्हुनि ख़ून ते बैत कई इहा तुंहिंजे हथ ते न पर मुंहिंजे हथ ते पए अथई जेको माफ़ल आदत कमु थींदो आहे असबाब खां घणो मथे थी वेंदो आहे अलाह ताला उनखे पाण न निस्बत कंदो आहे हिते बि फरमाए थो सन्नो अॼु बि ॿ दफ़ा आज़ादु कंदासीं भला अहिड़ा कबायल ॿ सौ वरी खां आबाद थियल माण्हू हिकिड़े हुकुम ते हिकु धक निकिरी वञनि इलाही अज़ाब आहे न तॾहिं फरमाए थो त न बि जेको तव्हां हिननि खे कढो था इहो असांजो अज़ाब आहे ॿियो अज़ाब तव्हां इंतज़ारु करियो ॻोल्हियो कोन्हे उमर फारूक जी ख़िलाफ़त आई पोइ उन्हनि खे हुकुम कयूं त साहिबर खां निकिरो शाम हुई साहिबर खां तड़जी निकिरी विया नबी साईं जी वसियत निकिरी वियो आहे अलाह फरमाए थो त ॿ दफ़ा अज़ाब कंदासीं श्रीमर फारूक जी नेकाली इहो ॿियो अज़ाब आहे अलाह फरमाए थो त इहो बि मुंहिंजो ॾिनल अज़ाब आहे जीअं नबीअ जे वक़्त जी नेकाली मुंहिंजो अज़ाब हो हिननि ते उमर फारूक जे वक़्त जी नेकाली इहो बि मुंहिंजो ॾिनल अज़ाब आहे मनूबत जे कारनामे खे अलाह ताला पंहिंजो कारनामो थो चवे ख़िलाफ़त अला मिना जे नुबूत जे कारनामे खे पंहिंजो कारनामो थो चवे उमर फारूक जी ख़िलाफ़त हिन सम्झ में थी अचे सुमराब नज़ीम पोइ हुननि खे वॾो अज़ाब ईंदो आख़िरत जो फ़िलहालु हिते इहो अज़ाब आहे रहण निकिरी आहे आख़िर उन तरफ़ बि ज़ुनूब जिन गुनाहनि जो इकरार कयो साल आख़िर सही आहे कुझु नेक कमु कुझु बुरा कम हे आराफ़ी आहिनि टियों दर्जो आहे आहे ग़लति साल आख़िर सही इहे जन्नत में न वेंदा इहे जनम में बि न वेंदा जन्नत में कीअं वञनि वञनि जॾहिं मुंहुं हुननि जो अधुकारो आहे जनम में कीअं वञनि जॾहिं हुननि जो मुंहुं अचो आहे तंहिं करे आराफ़ में रहंदा पोइ इस्लाह अमाल जी थी वई सुफ़ेद चहिरो थी वियो कारण डरी थी वई हलिया वेंदा जन्नत जेकॾहिं काराई ढरी नथी सुफ़ेद ई ढरी थी वई हलिया वेंदा जन्नत बसि ईअं थी वियो आराफ़ी माण्हू रुगो हिकु तरफ़ न आहिनि जीअं आम तरह आहे ॻाल्हि शाह साहिब जन जे मसलत में सम्झ में थो अचे आराफ़ जहन में जन्नत ॿिन्ही जो विच आहे पोइ जॾहिं ॿिन्ही जो विच आहे त पोइ हिकिड़े जे लाइ छो फ़ैसिलो थिए ॿिन्ही जे लाइ फ़ैसिलो हुजे न जनम जे लाइ बि फ़ैसिलो थिए जो माण्हू अचनि जो मतिलबु आहे अलाह ताला इन्हनि खे खणी माफ़ु करे इन लाइ गफ़ूर रहीम इन बुनियाद ते चयो अथनि त इहे सभु जनत ते वेंदा इन बुनियाद ते बाक़ी न त हूअ इहे आराफ़ी माण्हू आराफ़ में रहिजी वेंदसि इहो यतूब लाल अलाह ताला जनम में हुनखे न खां बचाए छॾे जनत में न पहुचनि अहिड़ा माण्हू इहो गफ़ूर रहीम अलाह ताला खोज़ना मोलियूं सदकतनि इन्हनि जे महिल मथां इन्हनि खां ख़ैरात सदकात वठो सदकात वठो सदके जो तर्जुमो ज़कात ज़कात इन्हनि खां वठो ज़की पाक बि कर बरकत बि ॾे इन्हनि खे रज़कियो बि ॾे वसल अलाए दुआऊं बि कर इन सलात खे सकु लहमि तुंहिंजी दुआ हिननि जे लाइ करार आहे सुकून आहे अलाह समय अलाह ताला ॿुधंदड़ आहे गुनाह बि माफ़ थी वेंदा तबियत में बि करार ईंदो ज़कात बि निकिरी वेंदी नबी जी दुआ बि थींदी माल में बि बरक़त पवंदी दीन में बि बरकत पवंदी इहा आयत क़ुर क़ इंसाफ़ आहे सैदरा बाबा खे सिधी अलाह ज़माने में इन्हनि माण्हुनि इनकार कयो ज़कात ॾियण खां कबायल अरब जा पहिरियों फितनो इहो खड़ो थियो हज़रत सिद्धी खे फरमायो त इन्हनि सां जंग जो ऐलान आहे उमिरि फारूक अर्ज़ु कयो त मन सलाह सलाह अकल ज़बीह फ़क़ति असम माल दमल इलाह हकिल इस्लाम साईं जंहिं असांजी निमाज़ पढ़ी ऐं असांजी कुठी खाधी असांजे किबल ते मुंहुं कयो हिन पंहिंजो माल बि बचायो पंहिंजी जान बि बचाई हक़ इस्लाम जो का ॿी ॻाल्हि आहे ख़ून रेज़ी वग़ैरह क़तल जो मसइलो इन खे बि जवाबु नथो ॾे हुनखे बि जवाबु नथो ॾे हुननि क़ुर पढ़ियो जो नबीअ खे ख़ुदा फरमाए थो त हिन खां ज़कात वकात वठी हिनखे पाक करे दुआऊं वाओ करे सो नबीअ खे हुकुम हुयो न जॾहिं नबी वफ़ात करे वियो त ॿियो केरु आहे जो असांखो ज़कातूं बि वठे सदकात बि वठे असांजी तस्दीर बि करे तज़को बि करे ऐं असांजी उनजी दुआ असांजे लाइ सकनि सुकून हुजे कोन्हे तंहिं करे असां न ॾींदासीं क़ुर जी आहे पढ़ी ॿुधायूं सिधी अकबर जवाबु न ॾिनो उमिरि फारूक अची हदीस पढ़ी जवाबु न ॾिनई हीउ चई केॾो सरकश इस्लाम में केॾो नरम इन ॻाल्हि ते तोखे ख़बर नथी पए मन मन फारक ज़कात कातल तूं जेको निमाज़ ज़कात में फ़र्क़ु कंदो हुन सां लड़ंदुसि लव मनानी रसी जो टुकड़ो मूंखां लड़ाई दलाल जो जवाबु न ॾिनई हितां सम्झ में अचे थो त हुकु हाकिम ऐं गैर हाकिम जा जेके फैसला हूंदा आहिनि मौली जो फ़ैसिलो हुजे हा त दलायल शुरू थी वञनि हा मुनाज़िरो थिए हा जीअं गुलाम सां मुनाज़िरा शुरू थी विया जिते मुनाज़िरो कुफुर हिते तसली ॾियणी हिसाब न ॾिनई हक़ जो हाकिम आहे ख़लीफ़ हक़ जो आहे अला मिना जी अलाम ख़िलाफ़त आहे कीअं त मां पोइ हली हुनजो शरफ़ सदर थो थियो त बाक़ी निमाज़ ऐं ज़कात में जेको संदो थो करे किथे मुस्लमान आहे बसि एतिरो ख़बर हिन हदीस जो क़ुर जो जवाबु हुननि खे न ॾिनो हितां सम्झ में आयो त क़ुर पाक जी आयत मुतलकनि को माण्हू इस्तदलाल में आणे या हदीस इस्तदलाल में आणे उहा तॾहिं इस्तदलाल काफ़ी आहे जॾहिं ॿिए क़ुर हदीस सां न टकरिजे जेकर टकिरिजे पियो त पोइ इस्तदलाल न आहे उहो हे टकरजे पियो हुन सां फ़र्क़ सां निमाज़ ऐं ज़कात जे दरमियान फ़र्क़ु निमाज़ पढ़े ज़कात न ॾिए इहो फ़र्क़ु आहे न इन फ़र्क़ सां हे थी फतो आहे तंहिं करे इनजो जवाबु न ॾिबो बसि रुगो फ़र्क़ु ॿुधाइबो पाण हुनजो हक़ु सम्झे ख़तम रुगो मसइलो हो न कहिड़ी ज़रूरत आहे जो हुनखे खां पुछिजे त तूं कीअं आहे फलाणा हीअं हिनखे एतिरो मौको ॾिनो वियो तूल ॾिनो वियो ऐं माण्हू अहिड़ा गवर्नमेंट जा तयारु पिया जेके उलमा खे अची चवनि साईं ऐसा हो गया अब इसने नुबूत के दावा है जरा इससे मुनाजरा करे देखो कितने दलाल देता है हलो ठीक आहे वरी हो वरी माना हुकूमत सां इजाज़त वठो वरी साईं मुख़्तार कर साहिबु ॿिया टा वरी साम्हूं चवनि त ॾाढो भलो माण्हू आहे मुख़्तार मुहिबा केतिरा कमु हल पूरी बदमाशी जी इशाहत ऐं हिफ़ाज़त अॼु ताईं इहा ॻाल्हि ख़तमु नबूअ जा दर्स ख़तमु नुबूअ जा मसइला ख़तम नबूअ जा मुनाज़रा इहे सभु ॻाल्हियूं शुरू करे ॾिनऊं माण्हुनि जो जेको मकतब ऐं फ़िक्रु वञी हिते बीठो बसि कादयानी खे मुनाज़र में मारे आया वाह वाह थी वई हुनखे इहो इहो कयूं बसि फतह मुबीन थी वई वरी उतां भॼी ॿिए हंधि फिकिरो विझंदो टे हंधि फितिरो विझंदो ईअं वधंदो डोड़ाईंदा पोइ पैसा ॾींदा कमु कंदा जी वधी वई फौज में वधी वई वण जेको हाणे लॻो आहे इनखे निकिरी पर जेकर इन हालत जे मथां छॾे आहियूं त पोइ सेपरेटर मथे छिकेसि त बि त वण न निकिरे थोले वण सेपरेटर मथो त बीह रहंदो न निकिरंदो हाणे त ईअं थी वियो मूंखे अलम आलम अकबल तौबादी छा नथा ॼाणनि त अलाह ताला तौबा क़बूली थो पंहिंजे ॿारनि खां याफ़ सदका ते शरातूं वठंदो आहे अलाह ताला इन अलाह तवाब अमल करियो अमल कुम तव्हांजा अमल ख़ुदा ॾिसे थो ऐं रसूल बि शहादत जो मोटाए वेंदो माण्हू मुर्जाउनि कुझु वक़्त जे लाइ डज़ाब करे हकीम में का हिकिड़ी अहिड़ी नंढड़ी जमात हुई जंहिंजो बयानु फरमायो वियो असुल इहे जेके मुतलफ़ ईंदा हुआ तबूक खां उहे माण्हू जेके शिरक न थिया से थिया टे क़िस्म हिकिड़ा आया मुनाफ़िकीन जेके सुस्ती ऐं तनासानी जे बदौलत जहाद में शरीक न थिया बाक़ी उन में ॿ क़िस्म आहे हिकिड़ा अहिड़ा जेके वापसी जे इतलाह ते मस्जिद जे संभनि सां पाण खे अची ॿधी बिहारियो जेको मथे उनजो गुज़रियो ऐं हिकिड़ा ॿिया शख़्स अहिड़ा जिन सिधो सां संभनि सां त न ॿधो पर उज़र बि न तराशियूं चवनि साईं असांजो ॾोह आहे जेको मस्जिदनि जो इफ़्ताह माण्हू कराईंदा आहिनि वरी इफ़्ताह करे ॾियो इहो इन खाते में दाख़िल आहे बसि इन का हैसियत काई नबी साईं खे वठी पिया वञनि सलाह सम्झनि हुननि सां वाइदो बि कयो खां मोटी अचिबो त पोइ हाणे जंग जो कयो आहे नथा हलो पोइ जॾहिं ओड़ो ख़ैर सां मोटी आया वरी हिननि अचे लुटकियो कुझु पंहिंजो तेसि हलो नबी साईं जन इरादो कयो पर नागरिक माना न वञ वल न त मस्जिद गिरारा उन्हनि मस्जिद छा आहे हिकिड़ी ज़िद ते ऐं कुफर ते ऐं मुस्लमान जे विच में फोट विझण जे बुनियाद ते हार भला ऐं इहो हिकिड़ो घटि बणायूं अलाह ऐं अलाह जे रसूल सां दुश्मन जे लाइ माना मके जा काफ़र अचनि त बि हिते ऐं जे होॾो शाम खां अचनि त बि हिते लहनि मुनाफ़नि सां ॻाल्हियूं मरासिम पैगाम धंधा मुस्लमान त वञे कोन उॾे मुनाफ़ पिया गॾजनि जॾहिं आयत न थी इहो भला तहरीन ताला कंदो आहे तहारत कबूल कंदड़नि खे हे हूंदा हुआ जेके माण्हू तहारत बेटो रखंदा हुया ऐं इहा मस्जिद न बि मुराद आहे त मस्जिद कुबार न पर मस्जिद न बि हुई इहा आयत उन जे शरफ़ में आहे माण्हू हिते रहंदा हुआ असाब साहबर जा ॿिया बुज़ुर्गानी थी जिन तालीम जो कमु शुरू करे ॾिनो हुयो <clears throat> पोइ हुन बि साईं फरमाए थो वञो इन मस्जिद खे ठाहियो सहाबा ग्राम जूं खजियूं छड़ियूं खयूं विया जॾहिं हुकुम आयो शाम जो वक़्तु सिज थिए खां पोइ निकिता पाण सां पाणी ॿारियूं विया हुन मस्जिद खे वञी बाहि ॾिनऊं परो ॾियोसि ड्राहियोसि साड़ियोसि ख़तमु कयो पोइ मुनाफ़ त भॼी विया मस्जिद ते साड़े ड्राहे कयूं बि साईं फरमाए काकुस करियो केतिरा ॾींहं काकूस हूंदो हो कीअं हुनखे तिबाही मचाई वई पोइ हिकिड़ो साहु ॾिसो शहर शहर में जो पासो न हो बि हिते शहर में मुंहिंजा घर ख़ाली पई आहे हिते वञी किनारे काॾे जेको हिदायत न कंदो आहे चए थो अल्ला ताला फरमाए जेको इमारत आहे अल जी बन जयऊं रीबतनि खे दिलि में इलाही तपता कुलूब हुयमि मगर जॾहिं टुकड़ा थी वञनि हिनजी दिलि इन मक़सद जे लाइ अॻे हो हाणे टुकड़ा थी वियूं अलाह इल्म वारो आहे ऐं हिकमत वारो आहे जंहिं पंहिंजे दरम्यान मु آخر دعوانا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن أمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله أبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Mm-hmm. <clears throat> अलाह ताला हिननि मोमिननि जी जान ख़रीद कई आहे ऐं माल ख़रीद कयो आहे इफ़्तर पंहिंजे तहक़ीक़ी माना में न पर मज़ाजी माना में आहे इफ़्तरा बि माना सवाब ॾिनी अलाह ताला मिनल मोमिनी माना मोमिननि खे अलाह ताला बदिलो ॾिनो आहे जो उन्हनि पंहिंजे नफ़्स ऐं माल खे जिहाद में ख़र्चु कयो आहे बदिलो ॾिनई बिल जन्नत जो बदिलो जनत हक़ीक़ी माना छो नथी वठिजे ख़रीद फरोख़्त वारी हुनजो सबबु इहो आहे त ख़रीदार शइ खणी वेंदो आहे एवज़ में शइ क़ीमत क़ीमती ॾेई वेंदो आहे हिते क़ीमत आहे जनत मिले थी मोमिन खे मोमिन खां वठिजे थो संदसि नफ़्स ऐं माल त क़ीमत ऐं शइ इहे पोइ हिकु जाइ ते गॾु न रहंदियूं आहिनि हाणे इन मोमिन खे संदसि नफ़्स ऐं संदसि माल मिल्कियत बि मिले ऐं जन्नत बि मिले वापारु वापासि थींदी तंहिं करे मतिलबु हीअ आहे त इंसान जेको पंहिंजे नस खे ऐं माल खे जिहाद में ख़र्च करे थो अल्ला ताला इन ख़र्च जेता थो करे ऐं उहा जान बि बे थो माल बि बख़् थो बाने मालिक जे दरम्यान जेका बई थींदी आहे उहा बह जा अहकाम न रखंदी आहे बान्हे मालिक में जेको इज़ाफ़ो हूंदो आहे उनखे सूद बि न चइबो आहे अलाह जे रस्ते अलाह जे कलमे खे बुलंद करण जे लाइ जीन जे लाइ कुतलूं न पोइ उते मारनि बि था न मरे मरण बि था वाइदो थी चुको आहे इन ते हक़नि ते तौरातीरात में इन जिहाद जो बदिलो जन्नत माल सां या नफ़्स सां इहा नई ॻाल्हि कान्हे पुराणी ॻाल्हि आहे जेका रब ताला बाने खे अता थो फरमाए तौरात में बि इहा ॻाल्हि थियल आहे इंजील में बि इहा ॻाल्हि थियल आहे हिकिड़े वीचारे चयो आहे नीम जा न दो सदे आच दर हिम मत आच दर बह मत आच दर बह मत नयाद रब तबारक मताला इंसान जो अधु साहु ख़रीद थो करे सौ साह थो ॾिए अधु साह ख़रीद करण जो मतिलबु इहो आहे त दुनिया जे जहान में ॼण हुनखे माण्हू सम्झे थो त इहो वफ़ात करे वियो वियो थी बि त जीअरा न दुनिया जे लिहाज़ सां ॼण हुनजी ज़िंदगीअ जो आख़िरत जे मुक़ाबले में अधु थियो पोइ मारणु या मरणु उहो त आहे मुक़दर ते हाज़िर करण खां पोइ मौत लाज़िम कोन्हे मतिलबु इहो आहे त इहो वापार ऐं तिजारत जेका रब सां कजे थी ज़मील में इहा का मौत जे इलतुनि मा इलत कान्हे हिकिड़ो सबबु आहे पोइ सबबु कॾहिं पंहिंजे मुसब सां लाहिक हूंदो आहे कॾहिं ईअं माण्हू पंहिंजी जान बि खणी अचे ऐं माल बि खणी अचे गनीमत बि खणी अचे एतिरे क़दुरु अध सौदे में वॾो नफ़ो मिली थो वञे इहो अलाह ताला तौरात में ऐं इंजील में ऐं फुरकान में ॿुधायो आहे हिन खां वधीक इंसान खे पंहिंजे क़िस्मत ते छा नाज़ करिणो आहे ॿियो कहिड़ो मौक़ियो आहे हिन खां बहितरु जो रबुल इज़त हुनजो ख़रीदार बणिजे ऐं अहिड़े हिकिड़े वॾे शान सां ख़रीदार बणिजे जो उनखे जान बि मोटाए ॾे माल बि मोटाए ॾे जन्नत जेका हुनखां हिन खां ॾिनई सां उहा बि ॾे अब्दुला बिन रवा चए थो त भई इहा अजीब चइजे चइजे जो इकाले खां पोइ बि बए बाक़ी जब कल भाई बादल ए काल चइबो आहे वापारु करे पोइ फिरिजे चइजे त हाणे तो असां वापारु कयो आहे रक़म मूंखे ॾिनी थो तूं मोटाए थो ॾियां तूं महिरबानी करे मुंहिंजी शइ मूंखे मोटाए ॾे उहो चए थो त हाणे शइ तोखे मोटाए थो ॾियां ठहियो पर हाणे पैसा तोखे हुजनि अलाह तबारक वताला तूं कराए कालो वापारु थियो जान माल बाने ॾिनो रब ॾिनसि जन्नत वरी जॾहिं चवंदो जन्नत में वेंदो त चवंदुसि जान बि आई माल बि आई जन्नत बि आई एकालो बादल ए भई अञा बाक़ी حضرت عبداللہ بن رواہ شاعر رسول اللہ صلی اللہ سمجھو وسلم جو انہی یو اینہ مزون تے گلایو ائے وہ من اوفا بیہدی عند اللہ رحمت وائدو پورو تو کرے فسط شروع بے کم اللہ دی بیاتن دے اینہ امت دے رب تبارک و تعالی ورتے صرف اکڑو ایو خاص لطیف بچوآ जे ॾींहुं खजूर थो खाए बि थो जंग हदड़ा साहब ॿियो रिवायत थो करे त मूंखे चई त इन अॼु रिहल जन्नत में वराए उर्द जबल जे परे मूंखे जन्नत जी ख़ुशबू पई अचे वमाल नास माण्हुनि खे छा थियो आहे जो एतिरा परेशान थी विया आहिनि में जेके अफ़रा तकलीफ़ थी हुई उन जी बसि करे अची खजूर त वॾी मंज़िल आहे डिघी मंज़िल आहे मुठड़ी खजूर जी ॿ टे न सीड़ाइनि थी पियूं जनल जो दरवाज़ो हिकिड़ी थी वई ॻाल्हि ॾाढी बसि वञी लड़ियो केतिरा कातड़ मारियूं त सम्झ में थो अचे त ॿियो रस्तो जेको बि आहे सभु ॾुधो आहे थी सभी लीला तव्हां पोइ उन में परियां मंज़िल जेका तय थिए उहा बि ॼण एतिरी हरू भरू यकीनी न आहे त का वॾी कामयाबी जहिड़ी हूंदी उन में हिकिड़ा माण्हू वञी जॾहिं अवलीन जो दर्जो रखनि तॾहिं को मक़ाम ऐं मर्तबो थिए ऐं जे माण्हू आराफ़ में वियो पोइ घणो वक़्तु लॻंदो जन्नत ताईं पहुचण में घणो वक़्तु लॻंदो ख़ुदा सुञाणे केतिरो इंसान जे आमाल में एतिरो इख़लास ऐं एॾी सफ़ाई कान्हे जेके जन्नत जा अमल आहिनि वरी हुसन कबूल जो हिकिड़ो आहे क़बूल बि हुसन कबूल हुसन कबूल जो बि जंहिंखे मिले हिन महिल आयत जो साहिब बि को हुजे तॾहिं वञी उन दर्जे खे माणे बाक़ी जिहाद फी लाइ जे शहादत माने खे मिली वई त से सभु मनायूं बसि त पोइ हिकिड़ो परी भरे तंहिं करे ॼण सम्झ में अचे थो त इहो दग ॾाढो मुख़्तसर आहे हज़ूर वारे सलाह फरमाए मुंहिंजी उमत में जेकॾहिं सॼी उमिरि में कंहिं शइ हा त जो हिकिड़ो दफ़ो बि तब में ख़्यालु न आयो आहे त पोइ ज़रूरी शहीद खे सकरात न थींदी शहीद खे मौत जो अज़ाब न ईंदो शहीद दफ़ो कबर में पुछा न थींदी ऐं शहीद खे जन्नत में पहुचाए पियो चई दफ़े क़यामत ॾींहुं अलाह ताला सतरि माण्हुनि जो शफ़ी बणाईंदो पंटीह अॻे पीढ़ीअ में जेके गुज़रिया आहिनि पंटीह पोइ सम्झ में अचे थो त तमामु हिकिड़ो मक़ाम बि वॾो आहे दग बि ॾाढो आसान ऐं थोरो आहे नंढिड़ो रस्तो आहे अलाह बाने जी विच में छा तॾहिं फरमाई फ़ुरून वादन अलाए हक़नि फे तौरात वल तौरात इंजील क़ुर में इहो वाइदो आहे मुनाफ़ा बि आहे जेको पूरो कंदो अलाह जो अंजाम बि शुरू बि बए कुम पोइ इन बए ते त ख़ुशियूं करियो अलाह जी बि जंहिं ते तव्हां वापारु कयो आहे शइ बि तव्हांजी रक़म बि तव्हांजी ॻाल्हि फज़ल वॾी कामयाबी आहे इंसान الطائبون العابدون الحامدون ॿिया माण्हू आहिनि जेके तोबा कनि पाण बि दुरुस्ती रखनि ॿियनि खे बि दुरुस्त करण जी कोशिशि कनि इबादत कंदड़ तोब कंदड़ इबादत कंदड़ शुकुर कंदड़ रब तबारक वताला जे तरफ़ां जेकी आहे उन ते शुकुर हिकिड़ो फ़क़ीर हुयो उन हिते हज़ूर अनवर सलाह वटि आवाज़ु कयो पाण घरऊं घुरायूं हिकिड़ी घड़ी घड़ी खजूर जी आई घर मां निकिरी बसि जेको हुयो अचे ॾिना हज़ूर साईं खे पाण हुन फ़क़ीर खे ॾिना रसुल्ला सलहमतुनि अलाह जो शुक्र आहे खजूर जी घड़ी नबी जे हथो मिली आहे मूंखे ॿियो छा खपे शुक्र हिनखे चइबो आहे अलाह जे हथां जेकॾहिं कंहिं बाने खे का शइ मिले उहा नंढड़ी कीअं चइबी पोइ दुनिया में बुख दुख सादी सुखी जिन शयुनि खे दुनिया जूं अखियूं हिकारत कनि उहा कीअं हक़ीक़ चइबी जॾहिं रब जे हथां मिली शुक्रु इनखे चयो आहे का बि शइ घटि कान्हे रब जी मखलूक सारी भली रब जी इनायत थोरी बि घणी बाने लहणो त कुझु कोन्हे जो क्रोध करे हिन जे अलाह जे कंहिंखे ताक़त बि आहे छा सारी कयो आहे तड़पायो आहे तॾहिं मानी भोरड़ो ठहियो आहे नंढड़ो कुकड़ जो चूरो जुगी वञे सारी दुनिया इन ते तड़पी आहे समुंड सिज चंड हवा वरी मींहं वठा वरी साईं ज़मीन ते पिया वरी ॿिज वरी मिटीअ हुन महिनत कई वरी कारीगरनि हुन ते हरक आया वरी लोह आया वरी रखण आया वरी काठ आया वरी हवाऊं लॻियूं वक़्तु गुज़रिया उहे फल ठहिया पोइ दाणा थिया पोइ साईं बाहियूं ॿरियूं वरी मानियूं पकियूं उतां भोर हिकिड़ो मिलियो सारी दुनिया तड़पी आहे हेतिरे ग्रह ते इहो थोरी शइ आहे हामिदून हिनखे चइबो आहे जो एॾे अलाह ताला जे कम ते नज़र कनि साए सारी दुनिया खां बेतालुक रहण वारा तालुक आहे त हिकिड़े मालिक मालिक सां आहे बसि ॿिए कंहिं सां तालुक न आहे राखी हुन रुकूं करण वारा ख़ुदा जे सजो हे ज़ाती आत हे माण्हू जा ज़ाती आत आहिनि तो बह इबादत हमद बेतालुक रहणु रुकू करणु सजदो करणु वरी तालुक इहो बेतालुक दुनिया सां तालुक़ु पंहिंजे रब सां रुकू बि ऐं सजदो बि अज़मत ऐं तस्वीर मारुफ़ ॿियुनि जी इस्लाह जो ख़्यालु त जीअं इहे बि अलाह वटि जन्नत में पहुचनि इज़त सां दुनिया जे जहान मां सफ़र करे हली आख़िरत में साड़नि आमिर मारुफ़ जेकी जो चढ़ाई सां रुखी माण्हू इहे हिफ़ाज़त खां जेको करीब थी वञी चाढ़ींदो उहो इहो इतफ़ाक़ थिए जो वरी मोटी ऐं उन में पवे माल हुनजो वञी उन में पवे इहा त ख़राबु ॻाल्हि आहे बानी जी सुठी न आहे तंहिं करे उन हुदूद जी हिफ़ाज़त कबी ऐं परे रहो फरमान त अल हलाल ॿई वल हराम ॿई हलाल बि पधरो आहे हराम बि पधरो आहे सभु शयूं परे परे ज़ाहिर आहिनि दामा यरी बुक इला माला यरी बुक हिकिड़ी शयूं तोखे शुभ में थी विझनि ॿियो शुभ में नथियूं विझनि शुभे वारनि खे फिटे कबो जिन में शक न आहे उन्हनि खे इस्तेमालु मोमिननि खे मुबारक ॾे जेके नेकी ऐं बदी जे हदुनि जी हिफ़ाज़त कनि उन्हनि खां ट्रपी पिछड़ाई में न पवनि ख़ुलासो मतिलबु हुकुम शरई जे ख़िलाफ़ु कदम न खणनि इहे सभु सिफ़ात उन्हनि मोमिननि जूं आहिनि जेके पंहिंजे जान ऐं माल खे अलाह जे हथ ते विकिणी चुका इहे माण्हू अनूरे बशर मोमिनीन अलाह ताला फरमाए थो त इन्हनि मोमिननि खे मुबारक ॾियो रब जे तरफ़ां बाने जे लाइ मुबारक अचे हिन खां वधीक बि कहिड़ी सहादत ऐं कहिड़ी इज़त वॾे में वॾी इज़त आहे वॾे में वॾी सहादत आहे हाणे इहो मोमिन जंहिं पंहिंजे जान खे पंहिंजे माल खे रब वटि विकिणी ॾिनो आहे इहो अलाह जो दोस्त थियो दोस्त जो मेयार दोस्तीअ में इहो आहे त पंहिंजे दोस्त जे दुश्मन सां तालुक न रखे रब ताला जा जेके दुश्मन आहिनि उन दुश्मननि सां तालुक़ु न रखे माउ हुजे पीउ हुजे अज़ीज़ हुजे रिश्तेदार हुजे मिट माइट हुजे कहिड़ो बि माण्हू हुजे तालुक़ु न रखिबो बसि जंहिंजो शिरक ऐं कुफर ते मौत बि अची वियो हुजे उनजे हक़ में पोइ कहिड़ियूं दुआऊं न जीअरे तालुक़ु न मोए तालुक़ु रिवायत में अचे थो त जॾहिं वफ़ात जो वक़्तु आयो अबू तालब जो अबू तालब जे वफ़ात जे वक़्तु जेके कुरेश हुया उहे बि आया नबी अकरम सलाह सम्झनि बि उते विया चाचो हो सम्झनि ॾिठो त अबु जहल बि वेठो आहे मां रब वटि तुंहिंजी शाइजी ॾियां त मुंहिंजे रूबरू मुंहिंजे चाचे ताईं मूंखे न पए ताईं मां तुंहिंजे लाइ दुआ घुरंदुसि इस्तफ़ार कंदा रहंदा तव्हांजो लाइक़ु न आहे मोमिननि खे बि ईअं लाइक़ु न आहे मुशरकनि जे लाइ दुआऊं घुरनि मूंखां दुआ तॾहिं को नतीजो निकिरे उन्हनि जे लाइ नतीजो ई कोन्हे त दुआ छाजे लाइबा कोने जो हुजनि किराबत वारा दुआ थियो त इहे आहिनि फ़ैसिलो थी वियो त इहे आहिनि त पोइ दुआ कान घुरबी हिकिड़ो सुवाल थो पैदा थिए इब्राहिम अल जो पंहिंजे पीउ जे लाइ दुआ घुरंदो ऐं घुरे पियो हालांकि हुनखे ख़बर आई सिधी साईं त उहो मुश्किल बि आहे उहो बुत ठाहींदो हो बुतनि जी पूॼा कंदो हो हुनजो जो रफ़्ता जवाबु थो ॾे त हुन बि वाइदो कयो हो पंहिंजे हुन सां त मां तुंहिंजे लाइ दुआ घुरंदुसि हबी आहे मां तुंहिंजे लाइ इस्तफार थो पंहिंजे रब खां घुरां घुरंदो रहंदुसि ऐं उहो मुंहिंजो महिरबानी आहे इहो हुन सां वाइदो कयो वाइदे जे करे दुआ थी आहे फल मां तबई जॾहिं हुनखे खुली वई इहा ॻाल्हि त इहो अलाह जो दुश्मन आहे तबर में को बेज़ार थी वियो उन खां इन इब्राहिम अवाहन हलीम बेशक इब्राहिम अल नरम दिलि हुयो ऐं ॿार सहण वारो हुयो जो इन रब जे फैसले ते सबुर करे वियो इहो आहे इब्राहिम अल जो इस्तफार कुरान